sy, dit was die Bee Gees, en ek het om daarom nou, jy weet, toe ek uh, eh, aan nou sikkel sikkel, toe druk ek die switch off, en toe het hy om geswitch off, maar toe begin hy sommer met die update, jy weet, so, hy het my al heel week dreig in my, en hy sê, uh, new, what something is uh, beskikbaar, uh, please exit, of, uh, jy weet, en ek het het nie gedoen nie, hoekom moet ek? Ek meen, hy beveel nie vir my nie, uh, eh, ek sy beheer, of ek gedog ek is, en toe is ek nie. En toe het hy somme nou drie updates in een rij gedoen, terwyl ek af was. Ai, ok, ons het geluister na Saved by the Bells van die Bee Gees. Op die draaitafel, <clears throat> wie gaan ons nou luister? Toep, toep, toep, toep, Pieter Saastet gebore as Pieter Udley Saasted op 10 december 1941, oorlede op 8 januari 2017, was een Britse sanger, instrumentalist en liekieskrijver. Die een wat ons gaan luister van hom is Where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed, ne? Hier kom, Pieter Saasted. Thank you. You talk like Marlene Dietrich And you dance like Zizi Jarman And your clothes, well they're all made by Balmain And there's diamonds and pearls in your hair Oh yes there are And you live in a fancy apartment Off the boulevard Saint-Michel Where you keep your Rolling Stones records and a friend of Sasha Distel? Oh, yes, you do. And you go to the embassy parties, where you talk in Russian and Greek. Oh, and the young men move in your circle. Oh, they hang on every word you speak. Oh, yes, they do. But tell me, where do you go to, my lovely? Oh, when you're alone in your bed Oh, will you tell me the thoughts that surround you I want to look inside your head Yes, I do oh, Well, I've seen all your qualifications You got from the Sorbonne And the painting that you stole from Picasso Your loveliness goes on and on oh yes it does.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 Or with the others of the jet set. But oh, when you sip your Napoleon brandy And you never get your lips wet I know you don't But tell me where do you go to, my lovely When you're alone in your bed Oh, won't you tell me the thoughts that surround you I want to look inside your head, yes I do When you're in between 20 and 30 And that's a very desirable age Oh, but your body, well, it's firm and inviting Yet you live on a glittering stage Oh, yes, you do And your name, it is heard in high places Oh, you know the Aga Khan Always oh, send you a horse for Christmas and you keep it just for fun or a laugh. Ha ha ha. And they say that when you get married, it'll be to a millionaire. Oh, but they don't realize where you came from. And I wonder if they really care or give a damn.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 They're both touched with a burning ambition to shake off their lowly bone tags as they try I saw you look into my face, Marie Claire And remember just who you are Oh, then you go and forget me forever But I know you still bear the scar It's deep inside Oh, I know where you go to, my lovely Or oh, when you're alone in your bed Yes, and I know the thoughts that surround you Because I can look inside your head Pieter Saasted met Where Do You Go To, My Lovely klink of sy op hoog cirkels rond beweeg hierdie damekie. Sy is een rechte diva. Ok, ons is daar, Joy Schwertley van Amerika, ek sien jy is daarom ingeskakel. Man, ek is jammer oor die onderbrekings, ek weet nie wat veroorzaak dit nie, en uh, ja, dit is technologie, jy weet hierdie AI, ek, <laughs> ek hou glad nie van AI nie. En het, het so baie video's, dan kyk ek die video en ek snak na my asem, en dan sit ek een en een by mekaar en sê ek, nee, dit gee nie twee daai nie, dit moet een fake wees. En hulle doen het so realistisch. Mens weet nie meer wat is rechtig en wat is nie rechtig nie. Mens moet maar rely on your own uh, uh, wat noem mens het, suspicions en uh, rarig, ek hou nie daarvan nie. En uh, ek weet nie wat nie ek so rond met my syne vandag nie. Ehm um, Maar ja, ons is daar waar ek eh, een uh, funny spot gaan doen. Ek het uh, weer een uh, ouwe, en dit is een van Wackhead Simpson, waar hy, man, sy timing was net goed gewees. Hy het twee departementen, ek denk die ene is Telkom, en die een is hierdie tolpad mense, wat hy hulle met mekaar laat praat, dat die een nie weet wat die ander ene uh, het jy my gebel? Nee, ek het jou, jy, jy het my gebel. Nee, nee, nee, dit is andersom. Jy weet, dit is een hele die mekaar spul, maar uh, eh, uiteindelik het hulle tot een kompromis gekom. En eh, kom ons hoor hoe dit verloop. Wackett Simpson, hold on with Eto. Callback from San ja, Hello? Hello, is that Mr. Miller? Yes, speaking. Hello, Mr. Miller. It's Gerald here. I'm calling you from Sanrel. I'm here to solve your problem. Yeah, I hope you can solve my problem. Okay, what is your problem? I got a fine or a e-toll account stating I've been in Johannesburg on e-tolls for 475 rand. Yes, okay. So what is your problem? I live in Cape Town. I've never been to Johannesburg in my life, Gerald. so how the do I have an account? <laughs> My colleague that, that you spoke to earlier, was he of any help to you? No, he was not. He's a dip. <laughs> I will resolve your problem for you, Mr. Miller. Okay, well, hurry up. Can I just put you on hold quickly? Yes. <laughs> Please hold. We are experiencing a higher than normal call volume at the moment which is what we always experience. <laughs> so how can it actually be considered higher than normal? that is a damn good question. Please hold. Seriously, what the Hello, sir. Were you asking a question? I was asking why am I waiting so long? These messages that you play back to me saying I call volumes. Everything is I call volumes. Everybody hates you. Okay, I just need to put you on hold again. Why do you want me to put me on hold again? Look, we're not the first company in the world to put somebody on hold, and this is not the first or the last time that you're going to be put on hold, sir. This is the part of the conversation where you need to listen to a little bit of crappy music. Hi, you are being put through to the department that will not be able to help you. What? I get a message like that. But the fuck with that shut up, Dalton. What the f- You just think you can help me. And now you're putting... Hello? Hello, yes. Hi, can I help you? Yes, solve my problem. The Gerald, whatever that old name was. I can't help your problem because this is the department that can't help your problem. I need to put How you back on hold. A, prob a department that says you can't help me. Why do you work there then? What is you that you I'm just going to put you on hold. No, who are you? This is the part where we hope you put the phone down because we won't be able to solve your crappy problem. What the What is this? How do you tell me to... You hope I put the phone down? come on! Hello? Yes, who's this? Are you still there? Yes, I'm you. Oh, damn. Okay. Not, oh, damn! solve my problem. this is the part where we hope you put the phone down. hello? Yes, hello, who are you? Oh, <laughs> he hasn't put down yet. I'm still on the line, you little <laughs> <laughs> who are you? Solve my problem? No, I haven't. I think you're getting uh, too worked up, to be honest. you tell me that I'm getting too worked up. Ring Yaffe. I'll fly to Johannesburg and I'll come and show you worked up. Look, I'm a trained... to t- t- you're a, you are a trained... That no. No, don't know me. I'll knock you the out, son. No. No, look, I'm I'm trained to deal with angry people, okay? No, you are not. I'm I'm trained and I think I need to heal you quickly. I need to, to <laughs> heal me. I need to What are you? What are you? Are you an evangelist? suddenly. I'll, I'll, I'll, play you some calming music and I think we'll be able to have a proper... So much problem, I just want calming music. <laughs> Relax and enjoy the calming music. So much problem. I think you need some, some dolphins and the ocean to create a positive aura around your person, Mr. Miller. I do not Hello, sir? Yes? You still worked up, I'm going to put you back on the Dolphins. no, no, no, no, no, no, no, no. Can you just take a deep breath? No! Just please, just one deep breath. Shut up. Shut the up. Can you just calm down and just take one deep breath for me? no! Mr. Muller? Yes. You've calmed down. That's great. Now I can solve your problem for you. Has it been solved? Yes or no? Just hold on one sec for me, please. <laughs> Why am I holding? Hi, I am surprised you have made it this far. Please repeat all of your information because the previous department did not record any of the information you gave them previously. Hello, sir. Yes. Hi, this is Jason Jason? Yes. Um, I just need to find out what is the problem, sir. Um, <laughs> I'm taking the call. You sent me an e-toll bill of 400 and who cares, and I don't even live in Johannesburg. Okay. Uh, can you just hold on one second for oh. me, please? No! <laughs> Jason! Hi, we are the department that can actually help you. We are currently closed. Our office hours are from 8 p.m. to 5 p.m. But someone only really answers the phone between 1.35 p.m. and 1.37 p.m. So please take your problem and shove it up your butthole. butthole. Please take your problem and shove it up your butthole. This must be some sort of joke or a prank or this, this is, this is a, this must be a joke. Hello, Mr. Miller. Yes. Hi, it's currently uh, 3.26. Uh, could you call back tomorrow at 1.35, please? Where am I speaking to now? <laughs> Uh, it might just be Wackhead Simpson too. <laughs> no. No. <laughs> well, Wackhead, uh, can I tell you something quickly? Yes. Stop with me on hold. Touche, my man. Touche. Ja nee, ek kryf jou handen vol. Dit wat jy gee, moet jy be, eh, bereid wees om te kan vat ook. En dit is toen nie die een wat ek gedink het, het is nie, maar dit is een, eh, ja, soos ek sê, een lekker die mekaar, oeh, die ou was kwaad gewees, ek, ek, ek, ek dink as hy aan iets lei, kan hy oorgaan in kaardieke rest, en uh, wie gaan hulle dan blameer? Uh -huh. Oké, okay, ons kom nou by, ja, hoekom nie, Matt Monroe, uh, hy is ek, ek moet net eers hallo sê vir die ander, het lyk vir my Alida van Rens, uh, Alida Stein, dit daarvan Rustenburg, lyk my, jy is ook op lijn, en jy luister saam, en dan Annikie, Annikie van uh, Port Elizabeth, sy het gesê, sy gaan nou inskakel, en dan gaan sy ook saam luister, en uh, Louisa Heinz Meyer van Kroonstad, ek weet, jy is altyd ingeskakel, so glo jy is vandag weer daar. Motti van George, Motti de Kok, uh, ek hoop jylle luister lekker daar, en um, ek net gauw daar kom, um, ja, lyk like my, ek het uh, die klompie nou gecover, en uh, so, uh, eh, jylle moet lekker luister, kom ons gaan oor na, na, Um, met Monroe, hy is gebore Terence Edward Parsons, op 1 december 1930, oorlede 7 februari 1985, ja, 1930 tot 1985, so hy het nie baie oud geword nie, ek dink, wat maak het om? 45, 5, ja, 30, uh, 55, da, wel, nie meer as dit nie uh, was een Engelse sanger bekend as The Man with a Golden Voice. Hy het uh, gedurende die 30-jarige loopbaan internationaal opgetree. Uh, All Music het Monroe beskryf as een van die meest onderskatte popsangers van die 1960s, wat die makkelijkste, uh, meest perfecte bariton in die bezigheid gehad het. Uh, Frank Sinatra het na sy dood oor Monroe gesê, as ek drie van die beste mannelike sangers in die sangbedrijf moes kies, sou met een van hulle gewees het. Uh, sy toonhoogte was recht op die nees, sy woorduitsprake lettervol maak en sy begrip van die lied is baie degeliks gewees. Ok, ons gaan luister na Matt Monroe en kom ons laat hem sommer twee doen terwijl hy nou hier is. Die eerste ene is die story van Elsa, nee, jylle allemaal ken die story van Elsa, in Born Free, en dan uh, die tweede ene, uh, Matt Monroe, The Impossible Dream, van Leonard, Leonard Cohen, ek dink, wat hom geskryf het, uh, hier kom, Matt Monroe. as free as the wind blows, as free as the grass grows, born free to follow your heart. Live free, and beauty surrounds you. The world world still astounds you each time you look at a star. Stay free where no walls divide you. You're free as a rose. impossible dream to fight the unbeatable foe to bear with unbearable sorrow to run where the brave dare not go the unrightable wrong. To love, pure and chaste from afar. To try when your arms are too weary.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 Matt Monroe, en hy het eers gesing uh, The Born Free, en toe daarna het ons geluister na The Impossible Dream. The Impossible Dream die onmoendelike droom. Maar nee, daar is nie een onmoendelike droom nie. As jy dit kan droom, kan jy dit bereik.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 Hermans, Hermits, ja, hulle was ook baie gewild gewees vir at least 10 jaar. Ek dink het die was van uh, so ongeveer 1964 tot so uh, 374 was hulle baie baie op die voorgrond gewees en hulle het hordes treffers na vore gebring. Hummins, Hummits, die liekie wat ons van hulle gaan luister. Sleepy Joe, julle sal om herken, sing saam. Rise and shine, sleepy Joe, now's the time, don't you know, to get into a new kind of dream. You've been living alone with no bell telephone, and you don't have a shed that is clean. You can rest your head on the corner of your bed, you can watch the world see what the other people see If you're always gonna be a sleepy Joe Rise and shine, sleepy Joe There are places to go There are windows to clean on the way You've got nothing to lose But a shine on your shoes Do the best things you can every day You can get upset you're never gonna see what is absolutely real if you're always gonna be a sleepy Joe. La la la. Hermits, daar is nou een weisie wat as jy om nou geluister het, hy bly in jou kop en hy herhaal homself, tot vanavond wat jy gaan le in die bed, dan hoor jy hom nog steeds. Dit is Sleepy Joe van Hermits Hermits. Toe hulle versordentelike sienkies gewees, uh, eh, toe hulle daar begin het, recht in die begin, was twee van hulle, uh, maar slechts 15 jaar oud geweest. Right, hierdie volgende ou, Suid-Afrika is Bless Bridges, hy is gebore 22 juli 1946 op Viljoensdrif, dis in die Oranje Vrijstaat, 24 maart 2000, en uh, ja, dit is, uh, nee, wacht, dit is uh, uh, in juli 1946 wat hy geboor is, maart in 2000 is waar hy oorlede is, uh, dit is uh, eh, nawe Bloemhof, uh, daar is die monument van hom, wat daar buiten, net buiten Bloemfontein, staan die monumente daar in een motorongeluk. Hy is geboor as uh, Lawrence John Gabriel Bridges, Suid-Afrikaanse sanger, bekend geword as Bless Bridges, aangezien sy uh, Ierse pa om van die oude, eh, la, vroege oude doma, het hy hom reeds bles genoem, uh, omdat sy haardos maar baie eil was. Het was sy gewoonte om roos uit te deel aan die sommige van die vrouwelike gehoorlede en uh, van, van die klomp wat in die voorste gestoeld is, gesit het by sy optredes. Ons luister na Bless Bridges en die liekie wat hy vir ons bring, Duisend Liggies. Duisend Liggies. Hoor hoe lacht die manne Waar ons langs die vliegtuig staan Vrolijk skuttelhande Dis tyd om terug te gaan Ek kyk weer na die foto Waar jy dier die kukkels lacht En hoop jy is nog diezelfde Soos op daar die somersdag Hoor hoe brul die engines, ons is recht om op te stuig. Die laste kwaai bevele, laat die manne vinnig zwijg. Ek loer weer oor my skouwe, na die bosse en die sand. En dink weer aan die huisie, waar die vreugde vieren brand. Hang het duisend lichies, aan die gevel boe jou deel amtelike duisend blomme, elke soort en elke kleur, en sing al duisend dinkies, om die ure om te kry, lag rante duisend lichies, om te wees jy wacht vir my. Die dorpies en die stede, blind rommer op die grond, hier hoog hoos die manne, in groepies oor haar rond, Ek dink weer aan jou briewe En onthou wat daarin staan En niebers in die verte Wacht die laaste aanloopbaan Hang duisend luchies Aan die gevel boor jou deur Gaan plukke duisend blomme Elke soort en elke kleur En singe er duisend kinkies Om die ure op en vluggies om te wees jy wacht vir my Nou rek my treel lange as die wind my wange streel My hart gedra onmoedig maar ek klop hier in my keel Dan skielik vanuit nergens staan het helder voor my oor Al was ek dit te wachte is dit moeilik om te gloor met liggies aan die gevel boor jou deur daar staan een duisend blomme elke soort en elke kleur ek hoor een duisend dienkies en ek weet dat jy onthoud daar brand een duisend liggies ek is veilig terug by jou daar brand een duisend liggies ek is veilig terug by jou Les Bridges en hy het een baie, baie unieke stem gehad en ja, hy het uh, nog hulle, uh, wat noem hulle dit ook, taaf, rijk gehad, wat min mense om kan nadoen. Dit is Les Bridges. Ok, nou kom ons by die groep wat ek onlangs ontdek het, weer ontdek het, sal ek sê, en ek praat van die Kelly Family. Hulle is in 1964 as The Kelly Kids gevormd en hulle is uh, Ierse, Amerikaanse, Europese muziekgroep wat bestaan uit multigeneratie familie van nege broers en sisters wat hulle self uh, in die vroege jare op die verhoog by hulle ma en pa aangesluit het. Hulle speel een uh, repertoire van rock, pop en volksmuziek. Um, hulle het suksesbal recht oor die wereld, vooral in Duitsland en Benelux, die Benelux. Uh, en uh, Skandinavie, Pole, Spanje, Portugal en hulle het meer as 20 miljoen albums amtelik verkoop. Uh, alhoewel uh, uh, hulle album verkoop uh, het grotendeels plaasgevind by concerte en toere dier Europa. Maar uh, ja, uh, jy weet as, as jy een video kyk van hulle vertoonings, dan is die eerste opvallende ding wat jy raak sien is hoe gewild hulle is, dat daar is amper een Beatlemania wat aan die gang is, jy weet, as hulle beginne sing, die eh, mysiekies in die <laughs> skare, wat in trane uitbaars, en gegil, en eh, dit is hoordes mense wat hulle vertoonings bijwoon. Ja, hulle verdwijn achter die horizon, as hulle op die verhoog met die buitenlicht vertoning staan. Jy, jy kyk, eh, so ver jy kan sien, is haar gezichte en uh, ja, die Kelly family en dit is in 1974 is hulle gevorm ok, ons gaan luister na hulle en die liekie van hulle is ook een baie gewilde ene van hulle uh, hier is Santa Maria wat hulle op een levendige uitvoering verhoog uitvoering gedoen het Santa Maria Kom ons luister, Kelly Family. the sky, the mountain, to the river, to the valley, to my hometown, to my country, to the place where I was born, to my mother, to my father to my sisters and my brothers, to my friends, myself, and to those I love so well. the wars that never end. to the valley, to my hometown, to my country, to the place where I was born. Daar is hy, Santa Maria van die Kelly family en daar kan jylle hoor wat ek sê wanneer ek sê, hulle is so, so gewild gewees die skare staan achter hulle en hulle word ondersteun dwars dier alle lillekies. Peter Wee is Suid-Afrikaanse sanger, is al lang tyd wat hy in die eh, Suid-Afrikaanse uh, muziekmarkt betrokken is. Hy begin sy loopbaan in 1962 by die Invaders. Hy werk saam met The Four Dukes, Son of She en uh, The In Crowd. The Staccatos het hy ook deelgeneem aan en The Outlet in Buffalo. So hy was by klompgroepen was hy betrokken gewees. Hy het as uh, eh, muzikant en vervaardiger gewerk. Tussen dit alles vind hy tyd vir een solo loopbaan wat vier SA top 20 treffers opgelever het, waaronder die, The Tips of My Finger, um, dit was op uh, eh, 11 januari 1974 op die kaart geskryf, 11 weke op die top 20 deurgebring en uh, hoogtepunt was nummer 8. Dit sou die hoogste posiesie wees wat hy as solo kunstenaar verwerf het. Ons luister na Peter Wee, Peter Wee, um, en die liekie Can we get to that? Dit is een open vraag, ne? Uh, jy, jy kan so baie dinge doen, maar daar is een paar dinge in jou wereld, in die wereld, wat belangrijk is. Kan jy daarby uitkom? Kom ons hoor wat als wil hulle hee, jy moet jy kan uitkom. treasures at the bottom of the sea. We can get to the moon and back and watch it on TV. But can we get to the people who are lost and deceived? Can we get to the point where we can give and not receive? Can we get to that? Can we get to that? And there just might be a place in heaven for you and me. Well, we can get to that lunch appointment at that restaurant downtown. We can get to the seashore when vacation comes around. But can we get to that little boy There just might be a place in heaven for you and me. Is everybody happy? We'd like the world to see. Or is your brother somewhere crying out for love and charity? Well, we can get to that church on Sunday and sing about brotherly love. We can get down knees and pray for guidance from above. But can we roll up our sleeves and start the work that must be done? Can we face the bitter with the sweet until the battle won? Can we get to that? Can we get to that? Do we really know where it's at? Can we get to that? Well, if we can, peace on earth become reality. And there just might be a place in heaven. There just might be a place in heaven. There just might be a place in heaven for you and me. If we could get to that. Talking about your brothers. Talking about your sisters. Pieter, wie can we get to that? Vraag jouself die vraag, kan jy? Um, wat ek wou sê is, ja, ek weet nie, die mense, daar is een hele klompie van julle, wat uh, elke week my potgooi kry van die program. Nou, vanavond sinne, ek gaan om vragies nie oordoen die mense. Uh, om om oor te doen, moet ek die hele 2,5 uur, uh, jy weet, die stik, stik, stik wat ek opgeneem het, moet ek speel en dan uh, op die rechte plek moet die, waar hy uh, onderbreek was, moet ek uh, eh, ompoos en die volgende stik inlas en dan, en so aan en so aan. Nou die laaste gedeelte was uh, tenminste uh, uur en een half, of was hy twee uur daar rond, en uh, so, dit is die gedeelte wat ek opgeneem het, eh, uh, die langste gedeelte wat ek opgeneem het, so ek gaan liewers vir julle daai ene stuur, die eerste, sorry, ons het hulle nou verloor, ons kan nie, ek, ek kan nie sit en <laughs> die hele ding, ek doen het gewoonlik, maar, oi, my energie, um, ja, uh, dit was Pieter Soon maak, wat, uh, eh, ach, eh, ach, wat, waar kom ek vandaan, Pieter wie, can we get to that, Eh, die een wat nou op die draaitafel lee, is Pieter, Sue en Mark en hulle bekende liekie wat hulle so lekker saam sing. Memory Melody, ons gaan om luister en uh, hulle is een Switserse groep en hulle kom van die dorp Bern, Bern, Die lede was Pieter Rieber, geboor in 1949. Hy doen sang, klavier, gitaar. Sue Shell, sy is geboor in 1950 in New York en uh, sy doen sang. Mark Dietrich, geboor in 1948, doen sang en gitaar. En uh, eh, hy het uh, eh, Switzerland vier keer by die Eurovisie Song Contest verteenwoordig. Pieter Soen maak, wat uh, ook bekend is vir baie gewilde Likie uh, eh, Cindy, wat ons weer die kets het omgesing. Uh, Cindy, uh, hulle vermaak ons nou met die een wat gesê het, Memory Melody. Memory Melody. Melody, Pieter, Sue en Mark, wat het vir ons gebring het. Nou hierdie volgende vrou is, wanneer, wanneer ek haar naam noem, dan die eerste ding wat ek moet sê is die kracht in die stem. En ek praat van Petula Clark. 1964 was sy een reese treffer in Frankrijk, maar die 60s was bezig om rondom haar te gebeur en sy was nie deel daarvan nie. Die muziekproducent van Pye Records, die tyd uh, Tony Hash, het het ook goed besef en hy het vir Petula gaan sien in Parijs, Frankrijk en uh, voorgestel dat sy weer iets in Engels moet opneem om een hupstoot aan haar loobaan te gee. Sy direct daarna die Likie Downtown opgeneem en haar gewildheid het dadelijk weer gestuig. Ons luister na Petula Klaak en die Likie wat sy vandag vir ons bring Don't Sleep in the Subway 1967 Petula Klaak what you care for. your ego is deflated. Shula Clark, sy het hordes hordes treffers gehad en dit was een van hulle die Don't Sleep in the Subway, Darling 1967 Right, hier die volgende ene, hy was op al ons parties gewees uh, Joy, Joy Swartley daar van Amerika, surprise uh, eh, ek wil hey, jy moet hier ene met my dans hy dans so lekker en uh, cheek to cheek slow dance en um, ja, hy het altyd ons parties afgesluit, so dat hy die laaste dans van die aand kon memorize en om geniet, en hy het altyd die speciale mysie gesoek om die ene te doen. So, ek en eh, Joy gaan nou hierdie ene dans, en uh, dit is Mabellamy, jylle ken om, en hulle was die enigste treffer wat baie gewilde treffer uh, in ons uh, eh, metriek uh, eh, die plaas skier parties gespeer het. A lekker slow dance, cheek to cheek. En as ek reg onthou, beteken het so iets soos liefde van my, my bel aan my, liefde van my. Dit uh, bereik die seste positie in 1970. Kom ons luister na hom.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 net welkom geheet en uh, ja jy moet lekker verder luister uh, Louise, ons sit nog so half uur oor wat ons gaan luister. En direct na ek hier klaar is, is daar so half uur, wat sommer net, uh, wat noem hulle dit hierdie auto-DJ muziek gaan wees. En dan kom Rudolf aan die beurt. Uh, Rudolf uh, Goosen, hy doen van 6 uur af, doen hy sy opspoedprogram hier op Ramkat Radio. En ja, is uh, baie, baie lekker luister, lekker muziek, lekker saamgesels, en uh, allemaal neem deel, en dit is een lekker program om te luister. Uh, hy sal van 6 hier af, sal hy invul, en hy gaan gewoonlik tot hier so half 9, 9 hier, sy kant. En dan op uh, Radio 1 drag, is uh, DJ Doep, is sy saam met ons met uh, sy boeremuziek program, die Gooi Milies, boeremuziek van 7 uur tot 8 uur. So, hy sê dit, laat jou voete jik, jy moet saam luister, die uh, potgooi van hom is morgenmiddag om 12 uur, word hy weer uitgesaai. So, maak seker om ingeskakeld te wees. Ok, ons kom nou by Artemios. Artemios Demis Artemios Ventures Roussos. Hy is 15 juni 1946 gebore, oorlede 25 januari 2015. Griekse sanger wat die internationale bekroonde loobaan gehad het as een solo opname kunstenaar, uh, as vokale solis bevat sy repertoire liekies soos Goodbye My Love Goodbye, uh, From Souvenirs to Souvenirs en uh, Forever and Ever, ook hy het so een klomp groot groot treffers gehad. Um, hy het meer dan 60 miljoen albums wereldwijd verkoop en uh, hy het een onwaarschijnlijke seksymbool met een kaftan geword. Nou, kaftan is die variant van die kleed of uh, tuniek wat hulle uh, in Griekenland gedraad en uh, dan, uh, omdat hy in Israel was, daar is dit ook populair. Uh, en hy het dwars oor die wereld het hy dit gedraad Asiatiese oorsprong. Uh, die kaftan word dikwels gedra as een jas en, uh, of as een oorkleed, gewoonlik met lang mouwe uh, en dan gaan hy tot by die enkels. Ons gaan luister na Demis Rosos, een wat ek nie baie speel nie, maar het is een lekker liekie om te luister. Uh, Lovely Lady of Arcadia. Lovely Lady of Arcadia. magic summer day. The dream came true and blew away. For us, our love began to grow. The time had come for me to go. Now all that I am living for is to come back to you once more. the tempting smile that lights your face. And just as long as Roussos, A Lovely Lady of Arcadia, is die een wat ons na geluister het. Um, ja, ander uh, uh, omroeper wat morgen ochend sy program doen, is uh, so van 9 uur, 9 uur tot 10 uur, is Timothy. Uh, hy het ook uh, lekker muziek wat hy vir ons bring, so op een saterdag ochend. So as jy morgen ochend niks het om te doen nie, is is omtrent er direct na die uh, stilte, die ochendstilte, wat dier my gehanteer word. Uh, ek doen wel van 8 uur af. Uh, gewoonlik is ons so toonig oor al klaar. Ons gaan aan en ons kom nou by ene Claudek Rogers, geboore 5 maart 1947, uh, sangeres en actrice uit Noord-Ierland, Eh, sy is vooral bekend vir haar treffers Come Back and Shake Me, Good Night, Midnight en A Jack in the Box. Sy was in het eh, stadium deel van die groep Eurovisie uh, uh, en sanger Jim Reeves en het haar talent besef tydens uh, tour van Ierland. En, ja, ek I meen, uh, is eindelijk Jim Reeves het haar talent um, ehm, achtergekomd toe hy getoer het in Ierland en vir haar groot geleentere geskep wat haar loobaan een hupstoot sou gee. Glodek Rogers, ons gaan luister na Jack in the Box. Stop, don't say you'll put me Sometimes Claudek Rogers en Jack in the Box is die liekie. Um, ja, hierdie volgende ene, ek druk hom nou maar net in, want uh, ek hou baie van die kitaartlanker, hy glijkitaar, wat die ou speel. Uh, dit, hy, hy speel onder die naam Studio Chin Chan, uh, maar uh, hy sê, om uh, um nou om sy briefie te lees, hy sê, hallo daar, my naam is Erik, <coughs> excuse toch, en ek speel muziek net vir die pret. Ek het nie, ek kan nie note lees nie, en so alles word op gehoor gespeel. Ek gebruik ook nie tabs om te speel uh, en, en weet nie hoe daar die stelsels werk nie. Ek maak my eie achtergrondsnitte en sommige van hulle was beskikbaar op iTunes, maar ek het hulle nou begin om hulle allemaal te verweider. Ek, het, uh, ek wil om verskoning vraag vir allemaal wat vir my mooi kommentaar skryf waarop ek die nie reageer nie. As gevolg van hierdie groot aantal boodskappe het het onmoendlik geword om te reageer. Um, elke dag ontvang ek so wat 600 nieuwe boodskappe. Ek waardeer het baie, dit is vir my een eer. Baie dankie. So, hy is een ou wat een talent het, maar um, hy soek niks in ruil. Uh, jy weet, hy, ek seker as hy plate maak en hulle verkoop, kan hy uh, groot naam maak in daar die opzet, maar hy verkies om sy muziek nie daar uit te sit. Enigeen wat wil, kan het vat, en enigeen wat wil, kan het luister. Ons gaan luister na twee van sy liekies. En, uh, soos ek sê, hy is uh, Chin Chan. Hy gaan onder die naam daarvan, sy rechte naam is eindelijk Erik. Ons luister na South of the Border, en dan Aloha Hei van, uh, dit is hy, a wise liekie van Tol en Tol. Lekker luister, hier kom, um, Erik. MUZIEK Maar sy, jylle kan sien hoekom sê ek, ek like sy instrumenteel en uh, dis prachtige melodie wat hy daar speel en het klink extra beter op die glijkitaar. Ok, Waylon Jennings is uh, eh, bijna tyd om af te sluit. Ek gaan nog so 1, 2, kom ons maak het 3 indruk. So ons gaan seker uh, een bykie laat klaarmaak, maar uh, ek kan die program een bykie langer maak vandag, want ons het so baie verloor dier die, dat hy uitgesnij het en so aan. So, om tenminste dan die, uh, die potgooi lang genoeg te maak om die, die moeite waar te maak om te luister, uh, gaan ek nog so 2 of 3 indruk. Ok, ons is nou by Waylon Jennings en die Likie wat hy het is, uh, ek dink het kom uit een rolprint en ek kan nie dink wat die rolprint sy naam is nie, maar dit is, die liekie sy naam is Storms Never Last en dit is van Waylon Jennings. Thank you. the wind Our search was for the truth, and the storms brewing now won't be the last. Waylon Jennings um, en die, die, die, die band wat saam met hom al was, was die Waymore Band. Ek weet nie wie die dame is nie. Uh, hulle sê nie hier so nie. Ok, nou Lana Del Rey. Ek rank altyd die mekaar met Lana Del Rey en die ander ene is Nicole, Nicole Siebert. Hulle uh, het ook albei van jongs af al gesing en hulle sangstyl is min of meer die selfde. So kom ons luister na Lana Del Rey en die liekie wat sy uh, sing is nie een eh, eh, statement nie, dit is een command sal ek sê. Sy sê, you must love me. Ok, Andrew Lloyd Webber sê liekie, Lana Del Rey. Where do we go from here? This isn't where we intended to be. We had it all, you believed in me, I believed in you. What. van Lana Del Rey. Uh, dit is een likkie van Andrew Lloyd Webber en sy sê, you must love me, soos ek sê, sy, command, you must love me. Sy sê nie, will you please love me nie? Sy sê, you will love me. Ok, um, ja, ek sien Jannie Man, jy sê, jy is ook ingeskakel, ek hoop nie, jy het nou net eers ingeskakel nie, want uh, ek is al klaar in overtime hier so, um, ehm, ja, die program was uh, eindelijk half, al klaar gewees, maar uh, omdat daar niemand na my is nie, vat ek om een bykie verder, uh, ek gaan om nog so twee liekies, gaan ek speel, so ek hoop jy die rest ook geluister, dat jy nie net hierdie laaste sterkie gedeelte vang nie, en uh, uh, ja, uh, jy moet uh, lekker luister, uh, uh, vir alles jy nog steeds alleen is, hy shame, sy het jou so lang geloos, um, ek wonder of sy weer gaan terugkom, ek weet nie, daar na die Bosveld toe, saam met jou. Um, die liekie wat ons nou gaan luister is Peter and Gordon en die liekie wat hulle vir ons bring is True Love Ways. Just you Just. know why Why you and I We'll buy and buy the day was hy Pieter en Gordon, twee oons wat een liefdeslikkie saam sing. Dit uh, pas nie lekker nie. Uh, hy moet vir hom Wiki Leandros kry en dan saam moet daar die liekie sing. Ok, ek sê vir julle, baie dankie dat julle saam geluister het en uh, ja, kom ons skit hande en ons sê, die naweek leef voor, hy is joune, doen moet om wat jy om voor wil gebruik. En uh, maar uh, sorg dat jy sondagmiddag weer inskakel, so dat ons die naweek van jou kan afskit met my sondagprogram, sondag uitspan. Um, uh, ja, ek gaan uitspeel met, dit lyk soos een vreselike lang liekie hier, so, dit is Leonard Cohen. Leonard Cohen, So Long Marianne, uh, ook uit, uh, het was die rolprint gewees, So Long Marianne, uh, ek het, jy weet, as ek nie opkyk nie, dan krijg het nie. Um, en ja, uh, so jylle moet die rest van die naweek geniet. Uh, soos ek gesê het, bly ingeskakel. Rudolf is om 6 uur hier, op spoed sê hy, en uh, dan aan die ander kant met uh, Radio Eendrag het ons vir uh, Doep, wat 7 uur gaan inval met sy boeremuziek.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 You left when I told you I was curious. I never said that I was brave. Oh, so long. about it all. Oh, you are really such a pretty one. I see you've gone and changed your name again. And just when I this whole my mountain side.